ลมพัดเย็นสบาย ใจสบายไหม那个风吹来的很舒服，我们的心舒服吗？เนี่ยเนี่ยเรียกว่าเรารู้กายเรารู้ใจแล้วนะ我们这个就叫做知道我们的身，也知道我们的心。รู้แค่นี้แหละมัน รู้ง่ายๆรู้ธรรมดา只是这样子，知道就行了，很简单，很自然的。รู้แล้วก็รู้แล้วก็แค่คือเพียงแค่รู้นะแต่ถ้าเราไปคิดต่อไปอยากต่อเนี่ยอันนั้นเรียกว่าปรุงแต่งอ่า知道只是知道那如果我们继续想下去还想要那么这个就叫做妄念 เช่นสบายแล้วก็ไปคิดต่อเอออยากให้สบายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอือ就像这样很舒服，然后就想要这样很舒服的一直保持下去。ให้สบายก็รู้แค่สบายก็พอแล้ว舒服就只知道舒服就够了。อันนี้แหละที เนี่ยลมพัดมาก็สบายก็รู้风吹来了很舒服知道แต่บางทีมันก็ไม่สบายตลอดนะ บางทีก็ฟุ้งซ่าน บางทีก็เบื่อบางทีก็ง่วงนะ是没有这么这样的一直的舒服下去的。有时候呢，我们就会散乱啊，就会昏沉。嗯。 บางทีก็เหนื่อยบางทีก็ปวด有时候就会痛有时候就很累แล้วเราก็จะไปคิดมาทำให้ตัวเองทุกข์ทำไมทำไมต้องมาทนกับสภาวะทุกข์แบบนี้然后我们就会自己就会想哎呀我为什么会遇到这么样的苦แล้วเราก็จะไม่อยากปฏิบัติหรืออยากไปทำอย่างอื่นแทน 然后我们就不想用功，就想去做其他。มันเป็นการเรียนรู้นะในการอยู่กับทุกข์นะ就是啊，来给我们学习，学习跟苦在一起。嗯มันมีความทุกข์เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติธรรม แต่ถ้าเราได้เรียนรู้ดูว่าเราวางใจแบบไหนนะ มันไม่ทุกข์นะ อ่า这是我们用功修行过程的过程的中的苦出现来给我们看。那如果我们会学习的话，就会哎去认识到怎么样是怎么样的过程。เนี่ยถ้าเราวางใจได้เรามีความเข้าใจตรงนี้ได้ต่อไปมันมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาอีกเราก็จะเอออยู่กับมันได้那如果我们能够知道自己 是怎么样的一个心态？那接下来以后，以后接下来呢，再有这样的诶、欸、境界出现的时候，我们就会去做。จิตมันจะถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วจะคล้ายๆเรือนะที่อยู่บนน้ำอ่า那如果我们的心这样信念好了，就像我船在水上面。น้ำก็อยู่ส่วนน้ำเรือก็ลอยอยู่ 温嗯，水就是水，那个床就在水的上，浮在水的上面。อาการต่างๆที่มันทุกนะมันก็เป็นอาการแต่จิตนะอยู่เหนือความทุกข์อืม外面的境界给我们带来了苦就是我们心里面我们身心里面出现了一种现象那我们的心是跟这种现象是没有在一起 没有关系的นะดังนั้นบางทีมันทุกข์บ้างมันสุขบ้างนะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดของมันเองเนาะอยู่有时候我们会苦，有时候我们会开心，但它是自己出现、自己发生的、自然发生的。ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาสุขเพื่อเอาดีนะ来用功修行不是为了哎用功要得到好的。 แต่ปฏิบัติเพื่อให้รู้จักทุกข์แล้วก็รู้วิธีที่จะอยู่เหนือทุกข์นะ来用功修行就是为了来认识苦然后能够离苦หรือถ้าไม่เข้าใจนะก็มีอีกแบบหนึ่ง เช่นเราทำอะไรเนาะ เช่นเดินนะก็เพื่อเดินอ่าถ้า如果不了解的话 就像我们走路，就只是走路。นั่งก็เพื่อนั่งนะนั่ง只坐只是坐เคลื่อนไหวก็เพื่อแค่การเคลื่อนไหวอ่า动它只是动การกระทำและและเป้าหมายนะ เป็นสิ่งเดียวกันและเป้าหมายการกระทำ หลวงตาก็อย่างที่ว่าเดินก็เพื่อเดินเม我们的行动跟我们的目的地跟我们的呃目的是同在的。คือไม่ใช่ทำอันนี้เพื่อให้ไปแก้อันนี้ เช่น ไม่ใช่ยกมือเพื่อไม่อยากให้มันง่วง不是我们我们做不是为了解决什么问题，就像我们手动不是为了没有昏沉。ไม่ใช่เดินจงกรมเพื่อให้มันหายฟุ้งซ่าน我们进行不是为了没有散乱。แต่เดินจงกรมก็เพียงแค่ รู้สึกตัวในการเดินนะ我们进行哎只是为了觉知แล้วเรารู้สึกตัวในสิ่งที่เราทำนี่แหละ มันเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติที่มันจะ มันจะทำให้อีกสิ่งหนึ่งมันไม่มีเอง แต่ไม่ใช่ว่าเราอยากให้มันไม่มี เพราะทำสิ่งนี้ อีกสิ่งหนึ่งมันก็เลยไม่มี我们在做这个觉知它是很自然的因为我们做这个觉知呢 它自然而然了，哎，那些不需要它就自然会消失，就像风尘散乱，它自然消失。เพราะจิตเนี่ยทำชาติของจิตมันรู้อดอมได้ทีได้ยังอ่า我们心呢，它会知道我们内在里面的各种情况。เนี่ยจิตถ้ามันรู้อันนี้แล้วมันก็ไปรู้อย่างอื่นไม่ได้。 如果我们的心知道一样东西，你问问题要是白皮。จิตมันรู้อารมณ์ได้ทีละอย่าง มันรู้อารมณ์ได้ทีละอย่าง我们的心它只能知道一件事情เป่นจิตนะกายมันเดินแล้วจิตรู้สึก ในการเดินอยู่ มันก็ อยู่กับตรงนี้มันก็ไม่ไปกับความคิดนะ就像我们心行它只是觉知知道那么它就不能跟妄念走了嗯แต่บางทีมันพอมันไปคิดมันก็จะลืมกาย那如果我们哎去跟妄念走了它就忘记了身แต่เราก็กลับมาได้ใหม่นะไม่เป็นไรนะมันก็กลับมา那没关系我们重新开始เนี่ยถ้าจิตเรา ก็ทำตรงนี้แหละ ทำตรงนี้ไปธรรมชาติมันก็จะปล่อยจะวางความคิดของมันเองนะ啊，我们心只是这样做来觉知，然后它就自然会放下妄念。ไม่ต้องใช้ความอยากให้มันหาย ไม่ต้องใช้ความอยากเพื่อไปแก้อะไร我们不用去想要来解决什么，也不用去想那些问题消失。นะแค่ให้นี่แหละ มีความตั้งใจที่จะทำตรงนี้นะทำด้วยความเบิกบานนะ我们只是诶来培养觉知，然后我们的心有诶有喜悦。นะก็ทำแบบเล่นๆนะมีรู้บ้างหลงบ้าง รู้บ้างหลงบ้างนะไม่เป็นไร我们很轻松，就像玩的一样来做，然后 有觉知，一会有觉知，一会没觉知，一会知道，一会迷失。จะเอาแต่รู้อย่างเดียวบางทีมันจะเครียด我们只想要觉知，只想要知道，那么心它就会烦躁。นะลองดู บางคนก็อาจจะดูทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายให้ผ่อนคลาย ให้สบายสบายเนาะ 我们有些人可能要，哎，来这来觉知，我们要放松我们的身心，把心打开。เนี่ยทำเนี่ยทำสบายสบายทำสบ轻松很放松的做。嗯ืมทำใจก็สบายสบาย我们心也是放松的，很舒服的做。รู้ชัดบ้างรู้ไม่ชัดบ้าง ไม่เป็นไรรู้อย่างที่มันรู้ได้有时候清楚有时候不清楚没关系你只是能知道多少就多少เนี่ยนี่คือ แล้วเราก็จะรู้มัน ไปเรื่อยๆเนาะ然后呢我们就会很一直它很自然的它就会哎一直一直的知啊就是持续的去知道嗯 อย่าไปบังคับอย่าไปเครียดเกินไปนะ我们不要去呃去监管不要去嗯บังคับมันไป啊我们不要去控制自己不要去打压自己嗯เนาะมันจะสุขมันจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของมัน แต่หน้าที่เราคือสร้างสติอ่า 苦或苦还是乐，它是很自然的。我们的事情的责任就是培养觉性。มันจะดีมันจะไม่ดีไม่ใช่เรื่องของเรานะหน้าที่เราคือสร้างสติ啊是好还是不好不是我们的事我们的事我们的责任就是培养觉性เนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ได้วางใจแบบนี้ได้นะ เรียกว่าเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดี เหนือไม่ดี 那如果我们能够把哎把哎一个把一个这样正态的正确的心态，那么我们就能够去超越苦乐。อันนี้แหละเรียกว่าจิตเป็นอิสระนะจิตหลุดพ้นนะ这样就说我们的心是自在的，从它已经离了苦了。嗯，นะลองตั้งใจทำเลนนะ นั่งปฏิบัติด้วยกันก่อนสักครู่หนึ่งกันเนาะ一起坐这里，大家一起用功，用很认真来用功。